Ago entzuleak. Hara, egian bizi eta aterpetu espekulazioari ez erraiteko manifa iraganda. Aspaldi aipatua, ederki prestatua, behar bezala kausitua. Etxe bizitza gaia ez da behia. Irrogei tamar, larrogei kadetan deia, borrokar armatua zela medio, deia da jaioa zen. Konsentziak iratzaji bazituen, luzaran deus ez da segurtatu eta egoera lagituz joan da, bereziki merkatua ezbaita kudeatu nahi izan. Libroki utzi da diruaren jostalekuan. Eta egun egoeraren diagnostika denek partikatzen dute. Egoera lagia, gordina, eroa, injustua, ezin jasanezkoa, garria. Ondorioz, egoera okertu arau, atera batzu agertzen dira, eta iduritzen zaut atzu ezin pentsatuzkoak ziren neugi batzu egun gorpuzten direla. Adibidez, konpetsazio desmartza nun turismorako aterbe bat dedikatzen denean, beste bat urteko alokatu behar den, edo bigarren etxe bizitzen azkarki tasatzea, edo partikularek publiko egoiten den lurretan eraikitzea. Nahi du txinetxi ere gaur guguetatzen diren gauzak bihar posible izanen direla, hala nola bigarren etxe bizitza heina mugatzea, konstituzioaren kontra doan neugia orainokoan bainan herri batzuetan aplikatzen dena, edo etxe bat erosteko lujaldean hainbat urtez bizi behar izana, edo alokairuen mugatzea. Eta etzi, sal eroste presioen mugatzea, edo herriek bigarren etxen jabetzea egitaren entzat. Anartean, instituzioak problemaren parte badira, aterabidearen parte dira ere, eta erri mugimenduak akoilatu beharko ditu. Manifan irakurri tekstua bukatzen zen lan egiteko gune berri baten sortzea ipatuz eta horretan parte hartzera gomitatuz. Hea zonbat izanen giren elduden urteko manifan.